บุ๊กทูสิบหกชีสไนส์ฤดูและอากาศลิทนิชาซีอินเวรเมนี่คือฤดูโทซอลิทนิชาซีฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อนพมลาดโพล l เทียฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวเยเซนอินซีมาฤดูร้อนอากาศร้อนพล l e เ j e ย e v โรเชพระอาทิตย์ส่องแสงในฤดูร้อน poleti s i e sonce ในฤดูร้อนเราชอบไปเดินเล่น poleti se radi sprehajamo c ฤดูหนาวอากาศหนาว zima je mrzla ในฤดูหนาวหิมะตกหรือฝนตก po zimi sneži Ali d e ż u j e ในฤดูหนาวเราชอบอยู่บ้าน Po zimi radi ostajamo doma. หนาว Mrzloje. ฝนกำลังตก d e ż u j e มีลมแรง Vetronoje. อบอุ่น ทอ p ลูเยแดดจัด с о л น е ч н เยท้องฟ้าโปร่ง я с н นย e วันนี้อากาศเป็นอย่างไรค a k ชโนยดานส e เ v ร e มวันนี้อากาศหนาว ดานส Je mrzlo. วันนี้อากาศอบอุ่น Danes je toplo.